bo'ldi bu yoqqa kel hoziroq qani yo'q hozir nima oy yaramas quti hozir senga Vincent. Joka, yomon reja, yomon. Aha. ayiqlarni boqmang eng zarurini ol eng zarurini berishmadi nega meni uyg'otding bunga qarang ko'zlarimga ishonmayman nahotki zaxiralarimni o'g'irlash darajasida ahmoqsan arjay seni o'ldirishga majburman men men men chorasiz qoldim oilamni boqish kerak qanaqa oila oilang yo'q-ku oilam mendan iborat to'ta shoshma shoshma shoshma quloq sol g'ordan chiqmadi demak huquqiy jihatdan e, o'g'irlamadim Oy! Yo'q. Yo'q. O, yo'q. To'xta! To'xta! To'xta! Yo'q! To'xta! Mana bo'ldi. Oy. Ey, Vincent, shoshma. Hammasini qaytaraman, iltimos. Yasha. Meni yesang? Nima foyda? Axir senga barchasini qaytara olaman. Qizil aravachani ma. Qip qizilini. Ko'k termizcha. Ko'k termiz ro'yxatga kiritildi. Sarig'i bo'ladimi? Yo'q, kartoshkani ham qaytar. Chipslar jonim dilim. Bir marta tishlasang bu tam unutilmaydi hech ham. gapni aytding, olib kelaman. Eng kattasini 10% li chegirmasi bilan bo'ladimi? Shunaqasi ham bo'ladimi? Yolg'on gapirmayapman. mayli arjay yana uyquga ketaman bilganingdek oy to'lganida uyg'onaman shu bois bu vaqtga kelib hamma yeguliklarim olgan joyingda bo'lishi shart bir hafta qoldi bunga ulgurish qiyin ulguraman yordamchilarimni chaqiraman oy to'lganida barchasini qaytarasan qochishni xayolingga ham keltirma juftingni rostlasang yer ostidan ham sug'urib olaman bo'ldi kelishuv imzolandi. Sen faqat asabiylashma. Bir haftadan keyin buni eslab kulib yuramiz. To'g'rimi? <laughs> DreamWorks namoshitada. How Gotta tell myself, yeah. sovuq sovuq sovuq kosani almashtirish payt keldi uy voy bu bahor 274 kundan keyin esa yana qish Uyquchilar turing, uyg'oning dedim. Noy salom. Salom Hemi. Hozir borishim kerak. Ha, faqat qo'ldan uzoqroqga. Bo'ldi, turinglar, bahor keldi. Bu ishlash kerak degani. Va nihoyat. Yo'q, yana yo'q. Bo'linglar dedim, yo'qsa o'zimni uyg'otaman. Quloq solgan ma'qul. Qishda juda to'planib ketdi. Hozir Rahmat, Stella. Arzimaydi, Vern. Gaz hujumini e'lon qildim, xolos. Bolalar yugurmang, qanday ajoyib, ajoyib tong, to'g'ri. Voy boshim. Ko'zaring, Ko'zlaringdan toliqqandeksan, azizam. Maki va Quill har 3 haftada uyg'onishdi, Spike esa uyqusida tikanini sanchdi. Ha, u juda shoq bola. Xarakteri ham shunaqa. Bilasanmi nima? Kunduzi men ularga ko'z quloq bo'laman. Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar, menga qarang. gaplarimga quloq soling sho'xlik qilmang voy o shu xolosmi ovqat qayerda ovqat qoldimi juda ham ochqadim bizda ovqat bormi a qishda hammasini tugatdik sen ham yeding endi yangisini teramiz ha to'g'ri o'rmonga yong'oq ko'mganman qayerdaligi yodimda Ha, yodimda bo'ldi bas qilinglar dada bu edi ammo yirtqich bo'lganda o'zini o'lganga solish jonga tegmadimi kezir yana qancha takrorlay yolg'onda kam o'lim bu bizni kasbimiz axir yashash uchun o'lamiz kattalarga quloq soling hamma tinchlansin bu yili senga kelishgan qalliq topishimiz kerak nima nimalar deyapsan ah, yana boshlandi hamma shu fikrdaya menga bir boq yaxshisi hidlab ko'r odobli bolalarni yaxshi ko'radigan va hid sezmaydigan qalliqni topolsang qani chaqir unda ey bu yoqqa bu yoqqa vern bo'lishi mumkin emas ha buni nimaligini hamma bilsa kerak a vern haymi shoshma atigi to'qqizta meva ochdan o'lishimiz mumkin edi oy kechirasiz oshirib yubordim oshqozonda og'riqlar bo'lishi mumkin edi ver gapimni tugatmadim mana luni rahmat peni kichkintoylar xo'sh nima demoqchisan ver he mening qorning og'riyotgan bo'lsa marhamat ozuqamiz arang yetdi demoqchiman bu yili xotadagi omborxonani biz tepasigacha to'ldiramiz shunday tepasigacha chunki bizlar termachilarimiz. nima teramiz ozuqani aynan to'g'ri vali juda to'g'ri eshitamahanmi Ha, nima gapir nimani menga bir nima demoqchi eding-ku? ha nima edi ha nima edi nima nima nima ha hozir tilimda aylanayotgandi ha topdim u yerda qandaydir tushunarsiz narsa juda qo'rqinchli qani qani e, u yerda ortimda ortimda ketdik e, xo'sh e, kun tartibida qo'rqinchli va tushunarsiz narsa ketdik hmm termachilar he men nimani ko'rsatmoqchisan o oh. mana shu poyoni yo'q qilishi mumkin emas voy xudo azizam nima qilamiz bunaqasini ko'rmagandim hech ham bu nima bo'ldi kizir to'xta qo'rqib ketyapman menam oyijon qo'rqma bu shunchaki lu bu nima nima buma bu vern xo'sh hmm, bilishimcha bu bu bu buta bo'lsa kerak nomini bilganimda kamroq qo'rqardim stiv deb nom qo'yaylik stiv mos tushdi stiv bo'la qolsin ha stiv qo'rqinchli emas hoy buyuk va qudratli stiv nima xohlaysan u gapirishni bilmasa kerak chamam juda bilag'on bo'lib ketibsan yonimga kel dedim hemi qayoqqa ketyapsan stivni jahli chiqdi ovoz stivni e, e, buttani ortidan keldi yo'q quloq soling bu nimaligini va qayoqdan kelganini bilishni bitta yo'li bor borib ko'rib kelaman xo'pmi hey ey ey ey uyat emasmi voy voy Steve verini yutib yubordi shunaqami Steve? endi o'zingdan ko'r stella kerak emas meni yutib yuborishmadi qoqilib ketdim men hozir qaytaman siz esa joyingizda turing voy Bolalar ovqatga. Iya. Oh. Bu nimasi bo'ldi? Ho! Oh, kichkintoy, qaraysan. Salom. Oy, oy. đây sao ơi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi odia parola, ma non Roldan Man. Why? Why that? Why? You... Karashen! Why that? Why? Why? Verin. Kana ketdik. Yürü qolinglar. Kana kana, ehtiyot bo'l. ne bana ko'rding. Korkunçlu püştü maymunlar. uyqudaligimizda kelgan ko'rinadi juda dahshatli panjalari o'rnida g'ildiraklar yana qo'lidagi kaltak bilan o'ynagandek zarba berishdi o'lgandek ko'rinish kerak edi yerga yotib o'l dada bu hammasi emas o'rmonni yarmi yo'q nima ha daraxtlar va butalar shamol uchirib ketgandek hech nima yo'q voy oyijon ovqatni qayerdan olamiz nimani yeymiz bilmadim bilganim shu stivni bosib o'tmasak barchasi yaxshi bo'ladi buni nomi ihota quruqlikdagi do'stim undan qo'rqma axir bu to'kin sochin hayot darvozasi-ku. umuman olganda sudralib yuruvchiman qisi yo'q ko'pchilik yanglishadi e, sen o'zi ha tanishtirmabman men arjayman atayin qilmadim lekin gaplaringizni eshitdim bu devor bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kirita olaman xo'sh Diqqat! Avval o'rmon bo'lgan hududda endi 20 gektarlik jannat, obod va konditsionerlar o'rnatilgan. Bu dog'ni hisobga olmaganda siz aynan shu yerdasiz. Yo'q, bu juda yaxshi. Axir ovqatni yig'asiz, uyquga ketishdan avval. E, to'g'rimi? O'sha xodaga. Ha? Xami, nima? Bu xodagami? U g'orga o'xshaydi-ku. Tepasigacha to'ldiramiz. O'zi. Xo'sh, menga aytingchi, xodani to'ldirishga qancha vaqt ketadi? ikki yuz yetmish to'rt kun bir haftada eplaymiz buni imkoni yo'q yo'q agar birlashsak sizda terimchilik ko'nikmasi bor menda yangilik ularda esa yegulik qancha yegulik juda ko'p quchog'ingga sig'maydi shu qadar ko'pki tasavvur ham qila olmaysan bilasanmi taklifing bizga yoqmadi bo'ldi bora qol ushla menga esa yoqdi nazarimda uni gaplariga quloq tutish kerak men ham qiziqib qoldim men bundan xavfsirayapman dumim qaltiramoqda jam jam jam jam jam bir daqiqa dumni nima aloqasi bor xavf yaqinlashayotganda dumim qaltiraydi har bir so'zingdan keyin shunday bo'lyapti quloq sol verinmi gapimga ishonaver qo'rqadigan joyi yo'q men qo'rqyapman buni esa sababi bor bu hol emas ha hamrohsiz borganing uchun shunday bo'lsin bunga qiziqmadik bo'pti xayr umringizda totib ko'rmagan eng mazali ovqat qiziq emasmi yo'q qo'ysangizchi qiziq emas bo'ldi yaxshi tushunaman barchasini tushunaman nimadir sizlarga to'sqinlik qilyapti to'g'rimi bu ah! do'stim bu jo'xori uni arzon sariyog' fosfat litsetsin va boshqa kimyoviy moddalarning ajoyib uyg'unligi umumiy nomi esa chipslar pishloqli chips yana menga bering menga yana yana ha ha varin juda mazali ekan bu yangi hayotdami? qo'rqmay totib ko'ring mana ha farovonlikka xush kelibsiz oyi bizga bir qarang voy bu duming yaxshimi vern quloq sol oilamizdan birontasiga zarar yetsa shaxsan javobgar bo'lasan ularga qara mana shunga javob beraman voy bunga bir qarang hoyver o'rmondan maysa yulib olgandim taqqoslash uchun e, qara bu yerda o'tlar yanada yashilroq ekan qaragin vern shu yerda bo'lganing aniqmi ha ba'zida odamlar e, bo'ldi bas yetar hammasi tushunarli to'g'ri ko'rib turibman u ishontirishni biladi lekin suv yuzasida yurib bo'lmaydi hoy diqqat ovqat uchun ortimdan bahay bu nima bo'ldi bumi bu avtomobil odamlar yurish qobiliyatidan asta ayrilayotgani uchun ularni minishadi ha qanday ulkan mashina unga qancha odam sig'adi odatda bitta salom bu Gladys sharp sizni raisingiz uy mulkdorlari qo'mitasini ha oyjon, bu nima jim jim qo'rqmang bu shunchaki odam ular ham bizdan qo'rqishadi agar inson sizni ko'rib qolsa yerga yotib olib dumingizni tishlash kerak ularga bu yoqadi tushunarlimi uy mulkdorlari imzolagan hujjatda o'tlar olti santimetrdan uzun bo'lmasligi yozilgan o'lchab ko'rdim sakkiz santimetr chiqdi yegulikni olib uyga qaytsak bo'lardi ularda ovqat bormi yo yo'qmi ko'rmadingmi yegulik qutida ular doim ovqatni ko'tarib yurishadi biz yashash uchun yeymiz ular esa yeyish uchun yashaydi hozir sizlarga ko'rsataman insonlarni og'zi umuman tinmaydi yolg'iz o'zi yoki sheriklari bilan hop ah, xayr bu ovqatni chiqarish qurilmasi bu ovqat tovushlardan biri bu ovqatni berish tuyniga bu ovqatni keltirish moslamalaridan biri odamlar ovqatni olib kelishadi ko'tarib yuradi tashib ketadi ovqat yurishadi ovqatda kiyinadi uni isitishadi bu ovqatni sovutadi bu nimaligini o'zim ham bilmayman voy a mana nimaligini topdim ovqat bu ovqatga ehtirom ko'rsatiladigan mehrob buni ular bo'kib qolgan deyishadi bu hazm qilib yanada ko'p ovqatlanish uchun ovqat ovqat ovqat ovqat ovqat xo'sh ularga yetadimi bir marta tishlasa ularni to'xtatib bo'lmaydi ular ortig'ini nima qilishadi mana shunday yaltiroq chelaklarga solishadi atayin biz uchun qa voy menga yoqdi boshladik xo'sh mazalimi qoyil bu taglik u ishlatilgani aniq xo'sh nima deysiz haqmanmi yoki nohaq bular qoldi xolos qutilar sumka va bonkalarda nima borligini bilasizmi ortimdan yuring va bir haftada shu qadar ko'p to'playmizki hatto ayiq ham to'yadi nima majoziy ma'noda nima o'g'rilar o'g'rilar qani ko'zimdan yo'qol nima bo'ldi baxmaboy voy nima qilyapsiz axir o'zing aytgansan-ku yo'q bas qiling qochdik Qochdik. Ko'zimdan yo'qol. Yo'qol. Mana senga. Voy, hovlini endi supurgandima? Yaramaslar. Yo'qolinglar. Voy. Bu dahshat-ku. Hamma keldimi? Shu yerdamisiz? Hamma joyidami? Buni xavotir olmang. Hammasi joyda. Mana, ko'rdingizmi? Nima degandim? Odamlar bizga toqat qilmaydi. Qo'rqqanidan tashlanib qoldi. Hech qisi yo'q. Nima? Yanglishyapsan mutlaqo. Qo'ysangchi, yaxshi ovqatni o'yla. Bunday ovqat uchun o'lib ketsang ham arziydi. E? Shunchaki aytdim. Yo'q, o'lib ketishni to'g'ri aytding. Balki o'rmondagi hayot oddiy va zerkarlidir. Sumkasi bor olifta uchun. Nima? Butun oilani fikrini aytaman. Narigi tarafga o'tishni mutlaqo istamaymiz. Hech qachon o'tmaymiz. qo'ysangchi kulchani totmadingiz semirishingiz kerak sizlarga yordam beraman bahorgacha ozib ketmaysiz xo'sh hop mayli tonggacha o'ylab ko'ring sizni tushundim ertalab qaytaman ha mayli jin ursin Xayrli tun. Xayrli tun Osi. Xayrli tun Quyro. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun Hemi. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun. Berni, o'lgiramizmi? qishgacha 273 kun qoladi. Xayrli tun. Xayrli tun. 273 kun. Kartoshka. Ha, termiz ham. Albatta. Ha. Hammasi. Ha. Arjay, vaqt bo'ldi. Yana olti kun bor. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi. Panjalarim joyida. Qornim qani? Tirikman. Tirikman. Nimaga shama qilyapsan? Buni o'zim uni uyiga olib boraymi? Yo'q, nima demoqchisan? Jimmy avtobusda sochimdan tortdi. O'sha daroz Jimmymi? Ha. Ha. بد بشر جیمی بالا لر آقت در اخت باستن آلب گلدم دش کجا میگه سه پیزا یا کنده ایماز جده ساز Buni esa bo'ladi. Qora, biroz qattiqroq, lekin chaynasang e, chakmas. E, Tami ham emaniki. Darvoqa, e, foydali moddalari nihoyatda ko'p. Hmm. Hmm. To'ra, Ko'rinishi ishtahani ochadi. Bu yerda nima qilyapsan? Yordam bermoqchiman. Ovqatni g'amlashingizga. Xulosol, ver kecha jamoaga nisbatan O harfi bilan boshlanadigan so'zni ishlatding. Oilami? Aynan shunday, e, shu qalbimni eritib yubording. Bilasanmi, meni ham oilam bo'lgan. Uy, yaqinlarim, g'amxo'rlik, mehr, pulti bor televizor, biroq maysa qirtishlagish tufayli fojia ro'y berdi. Voy, bag'rimga bir bo'lsang. Voy, bechora, bechora, bechora. Oh, qanday kulfat ey xudoyim o'zing bilasan yordamchilar bizga kerak vermaysi qirtishlakka tushunyapsanmi Xo'p, mayli mayli vaqtingizni olmay men ketdim men ketyapman ketyapman tanishganimdan xursandman balki yana uchrasharmiz yaxshi qolinglar bo'ldi mayli ey ajay <laughs> bo'pti biz bilan qola qol oh, bir quchoqlay qorinboy ishonaver qattiq tosh ortida nozik qalb borligini bilardim seni verin amaki desam bo'ladimi yo'q aslo bunday deya ko'rma yaxshi hemi bilan ishlasam maylimi birga yong'oqlarimizni izlaymizmi juda qiziqarli taklif juda ammo dastlab senga bir narsani ko'rsatay shirinlik o oh, shirinlik yoqdimi buni yeb bo'lmaydi axir ularni yaxshi ko'raman jim-jim jim tashvishlanma maxsus ust boshdagi odamlar yetkazib beradigan g'aroyib shirinlik borligini bilaman tasavvur qil doyellar anavi uyda yashashadi bu amerikani eng mazali shirinligi shokoladli zanjabil qo'shilgan mayzli shakar qo'shilgan tasavvur qil bular seniki seniki ha hoy hoy shoshma shoshma He mayli, e, do'stim, tinchlan. Hozircha shoshilmaslik kerak. Axir barchasi meniki deb aytding-ku. Albatta seniki, kuch-g'ayrating bilan g'aroyib rejamni uyg'unlashtiramiz, rozimisan? Xo'sh, nima deding? Men men men men men men san. Qani, olg'a. E, Yoxinsin xonimning shokoladga allergiyasi bor. Rostdanmi? Ha, agar undan totib ko'rsa, yuzi bo'zarib ketadi. Ha, bu yaxshi emas. Voy! Shirinligimga tegma. Tushundingmi? Voy! U bilan bormaydi. Men bunga qarshiman. Ha, qarshi. Hali ko'p ishlashimga to'g'ri keladi yo'q. Xo'sh, e, xonamga kir. Quloq sol. Qiyofani o'zgartirish kerak. Dahshatlisan. Odamxo'r quyon kerak. Tasvirlay olasanmi? Maylimi? Xo'sh. Hemmi? E, hozir quyonlar e, odamxo'r emas, paxmoq va yuvosh. Yuvosh emas, dahshatli. Ha, xo'p. Nima? Mayli. Dastlab yungni taraymiz. Yomon emas, xo'sh, xo'sh, xo'sh. Endi endi esa biroz cho'zish kerak. Dumini paxmoq qilamiz. E, qit chi <laughs> paxmoq, paxmoq, bu boshqa gap. Dahshatli nigohingni ko'rsat bo'l. E, Alifboni aytishim mumkin. <laughs> Oy, a, b, s. E, Fikrini jamlashingni so'rayapman xolos. tushundingmi Yaxshi. Rahmat. Xo'sh, xo'sh, shoshmay tur. Bunisi kerak emas, bunisi ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Ha, topdim. bo'ldi olg'a shu yerda bo'laman bora qol ularni yoniga bor bor bor men aqldan ozga olmaganman shirinliklarni bering men quturganman og'zimdan ko'pik kelyapti ko'pik qutulash nigoh o'zgargan og'zidan ko'pik olmaxon olmaxon qutulgan qo'yishverdi otingda bilaman hozir bo'la o'ldi yo'q yo'q yo'q yo'q yo'q Mana! Chuqurroq nafas ol, nafas olsang bo'lgani. Ha, men bu yoqqa bu odamlar bilan rejalashtirilgan muloqot. Nimalar bo'lyapti? U axir qiynalyapti. U ishlayapti. Yo'q, men hozir boraman da. Bir, yo'q. Yo'q, nima qilyapsan? Ah! Ehtiyot bo'l. Voy. Yo'q! Uni olib tashlang! Voy, bunchalik jirkanch! Jirkanch! Qochdik! ha verin judayam ajoyib Salohiyatini ko'rsatding do'stim ammo oynaga bir qaraganingdami voy hammi ha sen ham boplading hatto meni ham qo'rqitib yubording o'zim ham seni kaltaklardim lekin zarar yetmadi axir sen hammisan ko'kargan joylar esa tuzalib ketadi qizlar jasur yigitlarni yaxshi ko'radi ha shu yerda bizga hujum qildi bu yerda esa jirkanch sudralib yuruvchi bor edi judayam qo'rqib ketdik o'zing jirkanchsan hech qisi yo'q qizlar uyga qayting shirinliklarni oling televizorni yoqing tinchlaning yaxshi oyi kechir jenni yanglish eshitmadimmi ular quturgan olmaxon deyishdimi qo'rqqanida ko'ziga ko'ringandir unday bo'lmasachi bu yerda kasallik tarqalsa nima bo'ladi parazitlar yuribdi xastalik tarqatyapti ko'chmas mulkni narxini tushiryapti ha ovqat pishirayotganda yechim kerak ovqat ovqatingdan tashvishdasan men esa butun dahadan xavotirdaman mana shunday shoshilmang hammaga yetadi penni senga bir quti hmm, juda mazali ekan bolalar bugun qaysarlik qilmaysiz xo'pmi miyadagi o'zgarishni sezyapsizmi shakar ta'sir qilyapti shu bois odamlar faol qishda uxlashmaydi bundan ozgina qo'shsak bir haftada butun yozgi ishni bajaramiz ha shunday hamma mumkin emas kofein taqiqlangan mhm. mana shunday tortinmay olavering chunki bu do'stlarim boshlanish xolos nima kreditlarni qirish bilan shug'ullanadigan firmalar ro'yxatini bering oyi kalamushni urib yuboribsiz voy xudoyim u o'ldimi shunisi yetmay turuvdi voy bo uni ushlab ko'r maylimi yo'q bechora jonivor Day, bu nima yig'ilish bo'ldi bir odamdan ko'p bo'lgan guruh voy timi mashinadan ukrakni olib kel <gasps> yorug'lik yo'qoldi Panjalarim so'qqotdi. Oy, oh, yo'q. Tunelni ko'ryapman, tovushlarni eshitdim. Oyim meni chorlamoqda. Ha, o'g'lingiz ketyapti. U nima qilyapti? Bilmadim. Miyasiga zarar yetgan. Bu safar oshirib yubording. Bo'ldi, ketamiz. Tushmasga. Uy! Tutib oldi. Aqldan ozibsan. Xavflisan. Musiqa. u meni chorlayapti <laughs> alvido shafqatsiz dunyo voy voy ajoyib gullar men <laughs> ushlasa maylimi yo'q ko'rdingizmi ko'z oldimizda kasallikdan o'lib ketguncha ularni mutaxassislari yo'q qilish kerak bu yerdan tezda ketdik xo'sh bolalar hamma birgalikda Oy. Qochdik, qochdik. Oy. Iltimos, iltimos. Ketdik. ha menga hayvonlar bilan muammo chiqqanini xabar qilishganda muammo hal bo'ldi deb hisoblayvering doin lapantan sizni qutqaradi qayerda qolib ketdingiz ertaga qo'shnilar uchun bazm uyushtiraman hozircha debi o'z mashinasida sizni ishingizni bajaryapti asabiylashmang singlim hayot bayramingizda bironta hayvon qatnashmaydi ishonavering lapantan ishga kirishdi keting qochinglar Osh bo'kin bo'ldim. Hmm, Aposum pacustus parasitalis. Taxminan 10 kilo. Hmm, nar. Voy. Nimalar deyapsiz? Balkim biologiya fanlari doktoridirsiz. U o'zini o'lganga solib yotibdi. Tezda, tezda, ketdik, ketdik. ketgandek. Ana tezroq. ko'rdingizmi u nafas olyapti <laughs> og'risiz bo'ladi deb umid qilaman <laughs> o'ldiring o'ldiring ehtirom uchun rahmat olqishlashingiz mumkin yo'q xo'sh dushman kuchlari qanday aposim jayra sassiqo'zan olmaxon qunduz hmm, qurug'likda yashovchi sudralib yuruvchi yo'q so that I love you, katta rahmat voplab o'ynading tomoshabinlar hayratda ko'zlar yoshlandi yig'lab yuboray dedim men ham dada to'g'risi bu ajoyib bo'ldi oziya amaki zo'r ha qoyil qilding g'aroyib daho ustozni unutmaylik arjayna ajay ajoyib ajoyib hmm, <laughs> ajay yur bir sovg'amiz bor ha albatta Zor! ajoyib jamoa u nima qilishni biladi to'g'rimi ha endi qahramonimizsan bu yoqqa yur bu yoqqa arja amaki tezda yuring nima deysan seni yangi uying mana bu yerda o'tirasan bu mengami ha ajay shunaqasini ko'rganmisan bunday uyim yo'q edi mana menga mumkin emas ha rahmat bu ham menikimi ha daraxt uxlamasligi uchun olib keldik Rostami? Arjema aka televizor ham bor Bunday yaxshi yo'q Mingta kanali bor. Dadam ko'rmasdan pultni ol. Voy. Universal pultmi? Qanday yaxshi. Erib ketdim. Oramizdagi ablah serialining davomini tomosha qiling. Odam xijolat bo'lardi. Seni oilamizga qabul qildik. Sen esa yolg'on gapirding. Eng yaqin do'stim edi, lekin ortimdan pichoq sanchdi. Kelmay o'zingga qara. o'zingni yaramasdek his qilayotgan bo'lsang aslida ham shundaysan buni tan ol ablahman deb baralla ayt senga aytyapman ablah u haqiqiy ruhshunos emas arjay nima deding arjay yo'q yo'q yo'q yo'q yo'q arjay nimalar qilyapsan hissiyotlarga berilyapsan ovqatni oldi ayiqqa tutqaz ovqatni olib ayiqni to'ydir ovqat Ovqat, ovqat, ovqat qayerda? Ovqat. Iya. Vern, nima qilyapsan? Ovqatni egasiga qaytaryapman. Yo'q, kerak emas. Bu yerdan ketaman. Mayli, ketaver. Men esa qonuniy egasiga qaytaraman. Nima? Nimaga? Shunga odamlarni aldadik. Bu quyondek o'lishni istamaymiz. Shu bois hammasini qaytaraman. Shunda ular bizni tinch qo'yishadi. Vern, hech nimani tushunmayapsan. Bu bizga kerak. Kerak emas. Yo'l qo'ymayman. Bu yoqqa ber. Qo'yib yubor. Yo'q, olib ketaman. Hech qachon. Ha. be jam tezda ortimdan yur nima jam yo'q yo'q jam jam yolg'onlaringga endi uchmayman bas qil nimani o'ylab qo'yganingni bilmayman ko'rsam ham qaltirayapti bilasanmi nima bu safar unga quloq tutaman ah. mana shunday qilaman shunda hammasini bilib qolaman o'yan <laughs> Oh, yes. Why? Oh, yes. Oh, yes. Why? Why? Why? Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, Yok. Yok. Ôi, ôi, ôi, ôi, Kim oynayımız. Oy, oy. Oy. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır. Kite. Hayır, hayır, hayır. Kite. Hayır. Hayır. Ver, itini çalgıtaman. Sen olsun kanı kutkar. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır. Yok, yok. Saçılık et yaptı. Hayır. Oi, hel. Vay! Konuyu açtı mı? Hemen avukat. Adamlar! Voy hel. Ular bilan o'yna. Voy hel. Aa, yap. Bu nimasi? Qama joyda, miyovlama. Aa! Ver, zanjirni tashla. Aa! Aa! Hayır. Vay! Dasha. Ver nahır sancını taşla dedim ku! Yok! Şimdi çelekleri yeseceğiydi. Vay! Sen iblissen. Oh! ver nima bo'ldi sog'misan hozir hozir nima bo'ldi yong'inmi yo'q endi ovqat ovqat yo'q nima nega qayerda qoldi buni undan so'rang ver men ularni qaytardim qonuniy egasiga nima ko'p ter to'kdik yegulik esa mol edi sen sen bo'lsa o'zing bilgandan qolmading va uni ha nega bunday qilding xoda to'lgandi bemaza ovqatga nima demoqchisan o'zimiz bilgandek tergan ovqat sen bilgandek tergandan yomonmi a siz terganmi u o'rgatdi arjay sizlardan foydalanyapti tushunarlimi voy verin uyalmaysanmi arjay unaqa emas gapimga ishonishga maslahat beraman nega tushunmaysiz axir u muttaham yonimda bo'lganida dumim qaltiroqdan to'xtamaydi demak dumini deb ochdan o'lishimiz kerakmi duming hasad qilayotganing uchun qaltirayapti hasadmi ungami ha u bizga kelajakni ko'rsatdi sen esa o'tmishga tortayapsan u sizlarni qayoqqa boshlayapti jarlikka nima qilib qo'yding maslahatingga quloq solib bir haftada qirilib ketishadi ularni istagan yo'rig'ingga solyapsan chunki ular ahmoq va soddadil haqiqatni ko'rishmayapti ahmoq emasman yo'q e, men aytmoqchi edimki e, haligi tajribasiz ya'ni o'sha masala bo'yicha ho sizchi fikrimni yanglish tushundingiz xafa bo'ldingizmi stella o'zi hemi kechir atayin qilmadim hemi ahmoq emasman il te masse. Harley'dön Arjayam aka. Harley'dön. Arjay, aytol işte şu bahis erte geçer. Kardeşler. Tayyar mı? o'di shunda buni olib keldingizmi haligi nima edi turba shiluvchi taqiqlangan mahsulot xonim texasdan boshqa hamma shtatlarda taqiqlangan bu jeneva konvensiyasi bilan taqiqlanmaydimi u menga kerak mhm, buni bilgandim shu boisini o'rnatib bo'ldim albatta jonim jonivorlar oh, bunga qarang juda bekor qilinman nima yeguliklarni qaytarmasam bo'lardi shunchaki barchasini o'z izmiga tushirmoqchi edim ehtiyotkorligim tufayli tabiatan jur'atsizman hatto kosamni ham barcha joyini ko'rmaganman sen esa aksincha qat'iysan dov yuraksan haqiqatda senga hasad qilgandirman eh. vern Menga ishon. Hasad qilishing shart emas. Aynan sen ularga keraksan. Oila manfaatini o'ylaysan. Biroq hozir ularga seni yordaming kerak. Dumingga nima bo'ladi? Ha. Miyam dumga quloq sol deydi. Dumim miyaga quloq sol. Qisqasi oshqozonim og'rib qoldi. Shu bois endi sen bosh bo'lasan. Sen hammasini bilmaysan. Sen bilasanmi? Xo'sh, muammo nimada? Mana, muammo shunda. ko'rdingmi ko'rdim jim a tushunmadim shoshmay tur nima bayram qilyapsizmi ha o'ng tarafda shippak bor almashtirib oling tozalikni xush ko'raman ha ha a quloq sol bu nima o'zi nima a bumi mhm. bu ro'yxat Olganlaring ro'yxati. Ro'yxat? Ko'rib turganingdek ancha katta. Ha, rostdanmi? E, voy bu juda tartiblisan-da. Ovqat ko'p bo'lgan bir joyni bilaman. Bir tunda hammasini qaytarish mumkin. Yaxshi. Qani ketdik. Qayoqqa? Mana shu uyga. Nima? Voy. Bu nimaga kerak o'zi? Bu yoqqa tashlab yubor, iltimos. Verin aytmoqchiki, bitta so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Ammo Men yanglishdim. Hop, bu kel. Hech qisi yo'q. Mayli. Juda sos. Xo'sh, xo'sh, bo'ldi. Joyimizda turamiz. Reja. Qopqonlar shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda, shu yerda. Va shu yerda. Keyin shu yerda. Keyin mana bu yerda. Keyin shu yerda. Shu yerda. mana bu yerda kattasi shu yerda shu yerda shu yerda ham bo'lishi mumkin shu xolosmi yo'q qizil nurlar ham bor har yerda verin senga nima bo'ldi ko'karib ketding kechirasiz xayolim chalg'ibdi umuman olganda tushundim kosamni almashtirish kerak yaxshi demak bu bizmiz men mashinaman men mashinaman men mashinaman sen esa etik etik juda zerikarli dazmolni tanlash kerak edi bolalar hoy bunisi muhim emas qolaversa mashina menman doim mashina bo'lganman reja 3 ta oddiy bosqichdan iborat birinchi bosqich nurni o'chirish ikkinchisi ichkariga kirish uchinchisi bir uyum ovqat bilan chiqish ammo bu uy emas haqiqiy qal'a baland devorlar qulflari bor qanday kiramiz bo'yinbog' mana kalit unda eshiklarni ochadigan chip bor keyin nima qilamiz uni senga qo'shqo'llab topshiradi deb o'ylaysanmi menga emas xonimcha senga menga stella mushukdan bo'yinbog'ni bir sifating bilan badbo'y hid bilanmi ayollik latofating bilan kulib yubordimmi quloq sol olifta ko'zing ko'rma ko'zoynak kerak shekilli sezgan bo'lsang sassiq ko'zaman ehtimol tashqi ko'rinishingdan ammo razm solib ichingdagi mallavoyni ko'ryapman uni yuzaga chiqarish kerak qaychi ehtiyot bo'l juda soz ehtiyot bo'l qamar atir pomidor sharbati tiqqin yo'q kerak emas mana ot voy so'nggi tuzatish. Bo'ldi, tayyor. Xonimlar va janoblar, mehnatimiz mevasi. Voy, ajoyib. Juda go'zal. Aqldan ozish mumkin. Voy bu, nima? Oo! Meow! jinirsan bunga qarang bo'ldi jamoa ishga e, kirishamiz qani jinursan yanami bular xuddi tiridek a e jinursan seni haykal haykaltarosh Başladık Hemmi. Hemmi! Yaşa. Ha ha. nima bo'lyapti hammasi joydami ah, mana u bo'l haymi bo'la qol yugur qizil nur ortidan mana mana shunday shunday ortidan ortidan ortidan yaxshi bo'l bo'l bo'l bo'l bo'l yaxshi uni ushla ushla ushla qani qani bo'la qol Qani bo'l, tentak, axir. Ha. Yashasin. Nima bo'ldi? Ikkinchi bosqich. Tirik ekanmiz, demak barchasi yaxshi ketyapti. Go'zalim, sahnaga chiq. Mushuk ahmoq bolsin ish ishqilib. Bo'linglar, ovoz. Ey, miyovlasin, miyovlasin. Bizga mushuk kerak, mushuk. Hozir tezda. to'xta bu kim sen mushuksan mushuksan sen mushuksan ha, men mushukman miau ha ko'rdim bor yo'qol bu yerdan ket xo'jayinim daydi mushuklarni xushlamaydi daydi mushuk o'zingdan ko'r bo'yinbog' bo'yinbog'ing judayam chiroyli ekan bir ko'rsam maylimi yo yo yo yo yaqinlashma xonakalashtirilmagan daydisan ket isqart apsha yo'q qol dedim isqirt isqirt dedingmi bo'ldi tamom bo'ldik jonim yetayding boshqa dosh berolmayman menga bir boqib isqirt deb o'ylaysan paxmoq voy quloq sol hoppa semiz bir mushuk tengim emassan deyishi uchun bu yerga kelmadim dumimni ham taraganman tiqin bilan ishim bo'lmasin hopmi bo'ldi hech kim hech qachon men bilan bunday gaplashmagan surbet menga yoqyapti bu judayam ishonaver bu eng yaxshi gaplarim paxmoq voy yigitlar ishga kirishdik juda matonatlisan buni sezyapman nima demoqchisan ko'zlaring nima qilibdi yorqin nur sochyapti nur sochyapti yo'g'e shu joyda yodimda yo'q etik va mashinalar uyga kirishdimi xo'sh ismingni aytasanmi ha ismim forscha axir fors mushugiman kamina shahzoda yo'lbars mahmud shahboz ho juda murakkab ekan yo'lbars desam maylimi ajoyib ulkan xona xo'sh jonivorlar odamlarni uyini tintamizmi Voy, voy, voy. ha bolta qoyil hamma o'z joyini egallasin boshlaymiz tushundim olg'a sirg'anyapman sirg'anyapman sirg'anyapman ha men tirnoqni yashirib chop yaxshi voy og'ridi voy <laughs> bu yuragimni urishi quloq sol meow buyoqqa buyoqqa hammasi joyida joyida davom ettiramiz mana ushla Yo yo yo. Yo yo. ha ajoyibu g'aroyib otam juda mag'rur mushk edi u shu qadar chiroyli ediki arang nafas olardi g'aroyib alohida ko'p qavatli turar joyim bor yumshoq gilam ham senga ko'rsataman yo'q <laughs> o'zimni hayotim to'g'risida gapirib bermadim yaxshi barchasi yaxshi ketyapti bu nima tongda odamlarni uyg'otadigan ой О, қай жерде яшірнең тезірек qaytmasdan ketish kerak nima kartoshkasiz ketamizmi nima lu Penny, joyini egallang hezir odamni kuzat eshitaman boshliq yo'q hezir to'xta dumim juda qaltirayapti arjay aravacha to'ldi bo'ldi ketdik to'xta Vincent, tezda bo'lamiz Vincent? qayerda Vincent kim bo'ldi ha veren Vincent e, ayiq e, adashtirib yubordim surbetlashma tashvishlanma Ayiqlari э, yo'q. Ko'zlarim qorong'ulashdi. Madorim Hizr. Yo'q, Hizr. Zinamda o'lgan oq kalamush yotibdi. o'lding deb o'ylagandim ustasidan o'rgandim otasining qizi yana ozgina shoshilish kerak vaqt oz qoldi nima bo'lyapti hech nima u holda ketaylik hammasini oldik yo'q unda emas nima deyapsan yetardan ortig'ini oldik-ku. Hoy, sen qonxo'r ayiqqa bir arava ovqatni tayyorlashimga ozgina qoldi. Kartoshka bo'lmasa u meni paqqos tushiradi. Tushunarlimi? Nima? Qoch! voy kechir ketishim kerak stella stella qayoqqa ketding stella stella quloq sol gap senda emas mos emasmiz tushundingmi chunki men men sassiq ko'zan ha to'g'ri shuning uchun kechirasan diqqat qas voy dod tashvishda emasmisan ha qiyofam bilan ko'zni quvontirish uchun tug'ilganman Kidlarni esa sezmayman nima rostdanmi tashqariga yugurdik yugurdik bo'la qolinglar tezda qochdik voy mı? Mana. Koç, Stella. Qochdik. Tashqariga ortimdan. Yugurdik. Alvida, sidralib yuruvchi. Hmm. Malda, tozalab oldik. Hmm. hmm. Hmm, badbo'y hid kelyapti meni uyimga bo'lardi hmm. mayli tashvishlanmang bularni tezda yo'q qilaman tezda o'lim topishadi yo'q tezda emas juda azoblanishsin xonim ko'rganimdan xursandman endi nima bo'ladi oyijon tashvishlanma haqiqatda o'lishni istamayman yo'q nimalar deyapsan qo'rqma varin haq bo'lib chiqding bizni kechir quloq solmadik yo'q unga ishonib bo'lmasligini bilgandim sizlarni asrolmadim meni kechir bo'lmaydi voy voy vinsent bilasanmi do'stim seni o'ldirmoqchi edim ammo tomoshani ko'rishga qaror qildim <laughs> aytmoqchiman ko'zlarim yoshlanyapti bunga qara hayotimda bundanda yaramas ablaqona ishni ko'rmagandim lekin boblading arjay bir arava ovqat senga ularga esa o'lim ha shunday yo'sinda davom et orzuingdagi hammasi bo'ladi bu menda bor edi kim ularmi ahmoqlik qilma axir o'zing aytgansan oilada bir o'zingsan doim shunday bo'lgan ikkimiz aynan shu tariqa yashab qolamiz birinchi avsar ovsar qo'lga tushdi hayot o'zi shunaqa ular senga kerak emas ishonaver menga umuman kerak shu onda men ularga kerakman Bilgisayar bu gerek. Oh. Aa! Lima burada. Yine benim ağrı yaptı. Nimesi bu? Aa! sen yaramas ablah bizni sotding stella to'xta axir qutqaryapman sizlarni qutqarmoqchiman hozir bir tushiraman hatto nabiralaring ham eslab yuradi ayiq ayiq nima ayiq nima qayiq ayiq ayyor ayiq rul rul Boshqalamiz. xuddi kompyuter o'yinidek Nima? Hoy, oynani tugmachasi bor. Yo'nalishni tanlang. Uyga, bizni xodaga olib bor. Yakuniy manzil tanlandi. Mashinani qayirib oling. Tushunarli. Hemi, eshikni och. men eshitmayapman. La la la la la la. Bolalar, ayiqni yo'qoting yaxshi e, qurolimiz qayerda bor ajoyib voy yaramas mana rahmat ey qayoqqa qayoqqa kiritinglar yo'q yaramas qallob u yordam bermoqchi kiritish kerak aldaganidan keyinmi qaytib keldi-ku. ayiqni ham olib keldi yo'q bo'lmaydi yo'q yo'q ochmaymiz hoy mashinada bahslashmang aks holda keskin burilamiz buni verin boshladi aytyapman-ku u bizga yordam beradi verin axir dumga ishonishni o'zing aytgansan-ku to'g'rimi dumim qaltiramayapti yo'q e? ha shuni ertaroq aytish kerak edi hoy ah, rahmat rahmat maza kuning bitta keyin do'stlaringnikiyam mana senga tezda chetga turing Hava şartları. Arjay. Ektabali! Yok var! Yok yok yok! yok. manzilga yetib keldingiz Oy. Oy, kuchli zarba bo'ldi Ha, omonmi ketdik Alvida oh. do'stlar maktabdagi jarohatim Teste bol. Kettik. Ee, teste teste. Yaşasın. Boş. Ama şu şey- Verni. Hemi. Boş. Korkma. Ama şu yerde mi? Korkunçlu maskara boş. Bima. Kaçtık. qaysi qirtishlagich qirtishlagich jirkanch hayvonlar uyimdan yo'qoling yuqoriga ehtiyot bo'l o'ynashni xohlaysizmi <laughs> mana sizlarga mayli yana o'ynaymiz osh kim bor bayli u ehtiyot bo'ling. Qoching. Bo'ldi. Verin, ularni olib ket. mana qilib turaman. Aqldan ozdingmi U o'ldiradi. Unga men kerakman. Oilangni o'yla, Verin. O'ylayapman ham. Butun oilamni. Chorasi bo'lishi kerak buni. Vaqtimiz yo'q. Haymi. Hoy Vincent, sen haqsan. Bir marta tishlasang, ta'mi yodingda qoladi. Arjay. boldo Hemi, boşla, boşla. Şenlikten önceden mezeni truba shiluvchi qattiq og'riydi lekin tayyorlaringlar kel, Hemmi. Ajoyib quyon olmaxonsan. O, rahmat. Darvoqa, Vern, kosang biroz kichik ekan. Ha, ah, siqqanidan xursandman. Endi esa qaytar ber. hayvonot bog'ida bundan xursand bo'lishadi to'r boshlovchidan foydalangansiz tan olasizmi ruxsat bersangiz bu Fontaine u menga sotdi bunga aloqam yo'q u hovlingizda edi shartnomaga imzo chekkansiz buni sudga tushuntirasiz yo'q aybdor emasman Qochi. xonim meni hibsga olib bo'lmaydi kechirasiz Bu joy mulkdorlari qo'mitasi raisiman hozir qochib ketadi ushlang uni ushlang qo'yaman qo'yib yubor bas qiling İyi. Yok yok yok. Yok. Yok. Yok. Beşiktaş lehemi. Ha, udeladik. Galaba kazandık. Bir yol bars. Ha, Stella. Oh. Yovvoyi o'rmon shunday ekanda menga yoqyapti olg'a birga borasanmi bilasan marjay axborot uchun bu ozuqalarni ayiq uchun olmoqchiman deb aytganingda uni senga topshirardik rostdanmi ha oila shunaqa yaqinlar bir biriga yordam beradi menda hech qachon bunaqa bo'lmagan bilaman ishonaver bu darvoza baxtiyor hayotga olib boradi avvalroq aytmabsan-da. tushunmovchilik bo'ldi shunaqasi ham bo'ladi nima qilamiz biz bilamizmi voy bag'rimga bir bo'lsay, endi seni ko'rmayman deb o'ylagandim oilamiz yaxshi kelibsan yashasin yashasin qoyil xush kelibsan bahorni birinchi haftasi o'tdi demak qishgacha 267 kun qoldi degani ozuqani qayerdan olamiz men men men men men men men men men men men men men xo'sh Хэмми? Хода, ana to'ldirdim. Topdim. Topdim, topdim, topdim yong'oqlarimni top. Xo'sh, bu nima bo'ldi? Hozir o'tilayman. Yana 1 daqiqa. Ана, Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Tinchlaning. Bayram yo'q shekilli. Jin ursin. film favori film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi tarjimon mirzohid eshmatov dublyajda aktyorlar muhammadjon xo'jayev elbek mirzahidov abdulhay xo'jayev va nargiza mirzayeva rejissyor va ovoz rejissyori jamshid tangiberdiyev rejissyor yordamchisi rano